Beraz, telefonoren bestaldean, Germen eh, Blezio du, Amnistia Internazionaleko kidea, Arratxaldeon, Germen. Arratxaldeon, haizearekin, eh? haizetsua. Bai, hori da, hori da, eta eta horitxua ere bai, eh, tarteka. Bai, eta ere. Eta beno, orain dela pare bat aste baitz egiten genuen eh, ba, Amnistia Internazionalaren tartean, ba, antolatzen ari zareten izenpeduren maratoiaz, eta okeraz banago gaur ere ba, gai horrekin zatoz, ba, xe, gehiago emateko, ez da? Bai, ara, historio bat eh, nuen e, eh, berezik izakondo azken aldian, eh, Mexikar eh, bi emazte gaztelena. Hmm. nuen jakin uste dut, eh, ba, nola pasatu den eta izenpeduren uh, bilze hori, oh, e, izenpeduren kopurua behar bada, bon, jadanik um, badakigu Frantzia osoan uh, eumila... Euh, il pasatuak direla, Eta orduan, uh, aste batez, zenta oraino, aste bat gelditzen da, eh? hamazazpi arte, abenduaren hamazazpi arte, oraino, izenpedurak uh, emaiten aldira e, internetez, euh, puntu com. Beraz, EU mila frantzia osoan, eun mila bino gehiago, eh, orai. Eta hemen uh, eh, zon bat, odiaz oh, ez ginintuen kondatu. Eta deitu dut, uh, deitu dut angelu miarritzeko taldeari, eta doni banelo izuneko eta endaiako berada, eh, eh, taldeari. Eta orai, badakigu beraz, uh, kasik, kasik lau mila izen pedura, Eh, uh, bildurik. Eh, xuxen, Or... uh, eh, eta irurogo goita lau. Hori iparre euskal herrian? Oh. Bai, ez da ezki, kostaldean, zenta barniko aldean, ez gira mm, izan ere. behinan ba, bakarik, kostaldean, uh, bai honatik endaia arte, ara. Mm -hmm. eh, ez da ezki, ez, uste dut, usaian behin dela, eh? Hala, ora jakinen dugu, eh, Ondoko urtean zat. Hala, beraz, ez da gehizki, binan, eh, hori beno gehiago egiazki badira zen, eta asko diendek, eh, ba, gintuen txartela batzu, eh, esplikatzeko eta eta marokar uh, eh, um, kasetari preso bat uh, azkaraz iginuen hola jaz eta testu eder bat idatzi dut, baginuen alako txartela bat eta jendek egiten zuten maiz, oh, aginen dut ni goztuan etxen eh, internetez eta hola ere mandute txartela hori. Ara, beraz gehiago ere eh, internet uh, eh, kondatu, ez bina hori ezin kondatu, eh? mhm. ez da Eta esan duzu ere, ba, urrengo egunetan, akaso gehiago bildu ditu, bilduko dituzutela, zeren bai. abenduaren amazazpi arte oraindikan e, basinatu daiteke. Ara, eh? bai. Eta, um, orai, eumila, izenpedura pasatuta, e, Frantzia osoan, e, entzutena alda, amnestiren uh, webgune berezi hortan, e, e, jael naim emazte gazte batek, e, kantari batek egindu kantu berezi bat, fri, bon, ingelexez, eh, deitua, beraz, e, askatasunaren alde, eta hori behar ziren eumila izen pedura horren entzuteko osorik, eta orai entzuten alda. Eta e, derako kantu hori, edo musika zate hori, igorria izanen da hamabi kasuen uh, eh, uh, eh, hamabi gobernamenduei eh, eta gure bondenen uh, izen pedurekin alako eh? ala, musikaz musikaz um, isiltasuna mozteko, ere eta nahi bauzu Germen amaitzen duzunean kolaborazio hau ba, gure entzulei ere eskainiko diegu abesti hau Ah, bai, bine, nik ez dut. Ez, baina nik, bilatu, bilatuko dut eh, interneten, edo bai. sinatur de, e, eh, maraton de bai, sinatur delako web horri horretan sartzen. Uste, dut hortan, bai, nik ere ez dut, eh, ez dut egin horaino. Saiatuko Bala. gara behintzat. Bara, gero egan ezake ere, bo, e, izen beduen kopurua gauza bat da, behinan, bo, ari nintzen e, pentsatzen, ni hau, zenta egun osoa pasatu dut e, bai honako mediatekan, joan den e, larun batean, eta... E, Beste gauza bat ere bada garantzi handiagoa kari duen niren zaten, bedaren. Pertsonekin uh, eh, mintzatzea, hori da, hori internetez ezin da. Eh? Eta um, uh, izan dut ditugu bai honan, uh, bon, lehenik, lehenik hori zen unki garriena, eh, mm, eh, emazte gazte bat. Eta ara, Natalia Estemirovaren argazkiaren aintzinean nintzen, bagin nintuen benen argazkiak. Natalia gorozni hirian bizitzen eta barakizue uste dut, eh? txetxeniako giza eskubiden urraketak eh, denak salatzen zituen, lehenik dokumentatzen eta salatzen, eta Natalia gorozni hirian uh, eh, autobatean botatu eta erail dute bimila eta bederazian ustailazen eta duan, hor nintzen eta eh, entzuten dut e, boz e, gazte baten boza ni herrialde hortarik atera naiz tortura, desagertze eta e, denak segitzen dira erailtze eta denak segitzen dira orai eta bon, so egiten dut aneska gazte bat zen minzo, beraz eta ezagutu dut zendabadira Ehm, badira familia txitseniarrak hemen aterbea edo asiloa egiten dutenak, badira asko jenek ezagite binan badira, zenta bai honan bada Euskal Herriko bakarra, e, kada deitu zentro berezibat, bat, aterbea deitu etxean hemen bai honan, eta hor dira e, asiloa lortu arte, eh, francesa eh, irakasteko eta hola. Eta beraz, duela bi urte, jadanik, ezagutua nuen neskagazte hori, bere aitarekin, eta bere aitak uh, aterbea, asiloa, galdegiten uh, zuelarik. Eta da, ordoan, mintzatu gira, eta bo, biziki unki garria zen hori zen, eta ezagutu naho erranak eh, bai, uh, Rusiaz, uh, kampania, amnistiren kampania asidu zuelarik, anintzen ere aitarekin, eta ara, uh, berak, uh, Uruziren, eh, egan dut beharrik eh, hortzi dezte, zen tabestena, zen eok ez du aipatzen ere orai e, txetxeniako egoera latza. Eta hori zen edetzat, eh, memento, um, pentsatzen duzu, eh, onki mm -hmm. jarria, eta egan dut e, familiarekin haremanak baditu zela, indonetez bakarrik. eh, biztanda, zenta telefonoa ere zein duela. Mm Eta badakite beraz, uh, bon, ez dela aldaketarik, eh? uh, gauzak beti, uh, egoera, iluna dela beti txitsenien. Hada, hori zen, mementu bat, ez beste, bon, um, beste asko persona batzu beldur dira, hori, bizkaz, harri garri adan, batzu beldur dira, hori, izen bedura emaiteak, eta uste dute denak... Uh,

Ongi zen ere, ikasle gazteak, zenta mediateka batean, biztan da, iten direla, filosofiaz eta hola ari ginen, eta edergintzaz, eta, mm, eta nahi zituzten seetasunak, iorri dizkiotet, iraneko, bakizu haipatu nintuen, iranen uh, sinema egileak eh, preso emiten dituztela, eta ara, harrituak ziren, eta hori nahi zuten... Uh, aztertu pixka bat, gero, bi algeriar gazte ere, hola, eta ipatu ditugu algerian uh, azken um, gerla zibilaren denboran gertatu dinen desagertzeak, eta ara, bai, biziki, ara, um, eh, abiratxak ziren, eh, ahemanak, ara, ara, ara, gero, beraz, um, aba, eta aratzean, uh, ezan zeko, El karte emengo el karte eta kokideakke de croix rouge de koa eta oité he nazio euh, arteko bea tokia eran neak epreschan degien bea eta baseen a la bele eta la horiek denak euh, denekin la demekkin euh, minsatuvida he a da. Eta sartzen ari naiz, eh, aipatzen ari duzun web horri horretan eta pixka jendi animatzeko e, ba, bertan eh, sartzen eta bere izenpedura ematen, ba, esan barra dago ere bai, e, ba, filme bat ikusi daitekela, filme animaziozko filme labur bat ikusi daitekela, e, aipatze, aurrekoan aipatu zenituen kasu guzti hoien e, historia eta zergatikan bilatzen ari diren bai. izenpedura hoiek bai. beraz, balio du ere bai e, web horri horrek, ba, informatzeko munduan zehar gertatzen ari diren e, egoera guzti horietaz. Bai, bai, zenta e, berizia da eta e, bon, e, agentzia batek lasoz deitu egin du, binen erriten du, dener urririk egiten dutela lan, eh, publizitateko hein, eh, pertsona, jende horiek, profesionalek, eh, ez, eh, ez dugu pagatzen, eh, amestik ez du pagatzen, berek doainik egiten dute. Eta webgune hori Ola egina izanen da, doainik, izana izan da, egina izan da eta gero testuak ere ikusiko dituzu. Eta kantu hori baute da beraz, Ba, uste dut, sinatu, horrein ikan ez di denbora eman eh, sinatzeko, baina uste dut, e, behin sinatu ezkero, ba, ah, kantua... Ah, ba, bai, bai, entzuten dela. Hori, ah, bai. eh, igual elkarrizketa maitzen dugun bitartean, edo maitzen dugunean, manik ba, sinatuko dut, eta ordune abesti hori entzun alko dut. Metzimentu bat ez, ara. testuak ere kausituko dituzu. Zenta, zat, eh, hamabi testo idatziak izan dira hamabi pertsona e, ezagutuek edo zinema egile edo lako bi, bi etzemplu dituz goguan um, uh, eh, markrabetz kasetari uh, eh, famatuak lehenago liberazion uh, analizen eta iraniar opinione preso batentzat idatzia du idatzia du testo Mohamed Sadik eta budvand, maiz izenak eh, zailak dira, hein, eh, guretzat, iraneko kurdiaren eskubideen defentsorea, hortaz egindu markrabetzek testu bat, eta gero niretzat, eh, ederenetarik, testu ederenetarik, da Robin Gupil, filma egileak, Um, Natalia Estemirova, Prisizki, eta Ana Politkovskaiaren horretan egina du eta itzuli ditut bizpairu esaldi ez dakit uh, eh, hastia dugunez. Ba, labur, eh? labur, labur e, izan ba, da. Labur, labur, ara. Zenta biziki edera da tekstu hori kausitzen badu zuen, erraiten du, romen gubilek, beraz, idazten noren zat baliotsoa da Nataliaren erailtzea bereziki gaztigurik gabe impunitatean segitu nahi duten entzat, beldugaren ere suma nahi duten entzat, zuzendari postuak eta horiak lortu dituzten entzat. Hara, hortan uh, geldituko naiz, baina uh, edera eta um, iziki eh, romengu pilen testo modi. Oso ongi, Germen, ba, hemen bi astera ez, e, gabonetan egongo gera, eta, bueno, ba, mundu hotxak saio hau ez dugu izango, baina urtarrian eh, bai. bueltan izango zaitugu pentsatzen dut. Ongi, bai, bai, zenta Frantzia zere ateratua du amnistik eh, beste txosten bat, eta, bo, bada, bada lana egiteko eta aipatzeko ere giza eskubideen munduan oso ongi Germen, ba, mi esker gurean negoteagatik eta hurrengor arte, eta urte berri hon. Mil esker zuri, eta entzulei ere, dener urte berri hon. be free. And if you see a soul, tell her you know me. But if you see this soul, tell her I dream to be free. Mm, to be free. to find But if you see her so, tell her to join me. But if you see her so,